hawa ni mzawadie ikiwa pengine kwa mfano uwezo wangu wa zawadi ni kumpa mmoja ni yupi nimpe zawadi Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia ila aqrabihima minki baban kwa yule ambaye mlango wake uko karibu zaidi na wewe أي إذا كانت الهدية لا تكفي إلا لجار واحد ikiwa ile zawadi haitoshelezi isipokuwa kwa ajili ya jirani mmoja peke yake basi utamzawadia aliyekaribu zaidi na wewe أما إذا كانت تكفي لأكثر من جار فإنه يعطي منها من تيسر له من جيرانه أما يكيو إلى زوادي يتشليزا kumpa zaidi ya jirani mmoja basi atatoa kwa kadri ya vile anavyoweza kuwafikishia jirani zake bimaana ikiwa aweza kupeleka kwa majirani wawili fabiha ikiwa aweza kuwapelekea majirani watatu kwa uwezo wa Allah subhanahu wa ta'ala aliyompa قال وعن علقمة بن بجالة بن زيد قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه قال ولا يبدأ بجاره الأقصى قبل الأدنى ولكن يبدأ بالأدنى قبل الأقصى أسيانز جيراني katika kuzawadia kwa ومبالي قبل mbali kabla ya yule wa karibu kisha ndio amfikishie yule aliyekuwa mbali قال الشيخ حفظه الله فإذا كان عنده هدية واحدة كمفانو una zawadi moja peke yake la yursiluha ila jarihi albaid ويترك جاره القريب isiwa ataipeleka kwa jirani wake wa mbali ile wa karibu akamwacha bali yabda bil adna fal adna ويبدأ بالأقرب بابا ataanza na yule aliye karibu zaidi na yeye yule ambaye mlango wake uko karibu zaidi na yeye na hii athar ya Abi Hurairah radhiyallahu anhu yatilia nguvu hadithi aliyopokea Aisha radhiyallahu anha ila aqrabihima minki baban وعن الوليد بن دينار عن الحسن أنه سئل عن الجار فقال الحسن أي الحسن البصري رحمه الله أليوليزك سجران يكسيما أربعين دارا أمامه وأربعين خلفه وأربعين عن يمينه وأربعين عن يساره رواه البخاري في الأدب المفرد وحسنه الشيخ الألباني رحمه الله aliulizwa al-Hasan rahimahullahu ta'ala kuhusu jirani bimaana ni nyumba ngapi ndiyo jirani akajibu kwa kusema kuwa ni nyumba 40 mbele na haya si maneno ya mtume sana imezoeleka sana kuwa ni maneno ya mtume sana ni maneno ya Hasan sema nyumba 40 mbele na nyumba 40 nyuma yako na kulia na kushoto أي أربعين دارا من الجهات الأربع نيومب أربعين كتك من الأمام والخلف واليمين واليسار وإذا كان هؤلاء كلهم في عداد الجيران فربما لا يستطيع أن يصل نفعه إلى كل هؤلاء au yasila naf'uhu ila kulli haula ikiwa nyumba ni idadi hii kubwa huenda mtu manfaa kutoka kwake asiofikie wote sababu ni wengi sana ufupi ni kama kusema nyumba mia na ishirini zinazokuzunguka nyingi lidha fa innahu yabda bil adna fal adna hapa taanza kwa yule aliye karibu zaidi huwezi wewe ku mfano kutoa zawadi kwa nyumba 40 huko 40 huko 40 huko 40 nyingi sana na leo tunavyoishi sisi ukienda nyumba ya kumi tu labda pengine mtu akujue nani kwa nyumba ya 15 ndio kabisa ukifika hiyo 40 ni mtaa wa tatu huko mtaa wa nne <laughs> utaanza wapi kwa wale walio karibu zaidi na wewe وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول كم من جار متعلق بجاره يوم القيامة نوانقابي كتك مجراني وتوانغنغني مجراني زاو سكو قياما بلي الله يقول يا ربي هذا أغلق بابه دوني فمنع معروفه أمشتكي ملواك الله من بهو جيرانيانغو amenifungia mlango mbele ya uso wangu wakati alikuwa yaweza kunisaidia akanikatalia wema wake رواه البخاري في الأدب المفرد حسنه العلامة الألباني وحسن لغيره والمراد بغلق الباب دونه أي في حال احتياجه إليه ووجود فضل من الزاد عنده kule kumfungia mlango nikiwa katika hali ambayo yule jirani amuhitajia sana na ana ziada zaidi ya kile anachokihitaji yule jirani yeye anacho fayamna'u jarahu minhu amkataza yule jirani yake kutoka maana kile anachokihitajia wayaghliqu babahu dunahu kisha amfungia na mlango fayashtakihi ila Allah liman'ihi ma'rufa huyo jirani atamshtaki mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala sababu amezuia ule wema kumfikishia jirani yake ihtiyajihi ilayhi wastighna ijaruhu anhu pamoja na yule jirani aitajia na yule jirani mwenzake anayemtaka msaada hana haja na kile kitu lakini hampi akizuia na hili liko sana haswa katika upande wa kina mama sana mfano mdogo tu aweza kuwa amenunua mafuta ya uto gileni ametumia amemalizia ameliweka chochoroni katumia la pili akaliweka la tatu ya njaa magileni kule chochoroni amekuja jirani muomba nahitajia ili kwa sababu ya maji yana uhaba pengine labda mwombe nitakuregeshia pia mjibe wacha kumpa amwambie nachukua kisha nakuregeshia pia amnyime asimpe na makosa makubwa sana leo yameenea kuwa mtu aona kumsaidia mwenzake ni kama amefanywa ye mjinga yule mwenzake mwerevu yani imekuwa leo hata gari lako likiharibika barabarani tayarisha pesa mfukoni hakuna msaada wa bure usione kuna msaada wa bure ah. hata kusukumia gari mpe pesa huna pesa hakuna msaada kisha watu maisha magumu mmeyafanya magumu wenyewe kwa namna mnavyoamiliana na watu ndiyo hali zenu zinavyokuwa yani watu leo wamekuwa watu wa ajabu sana subhanallah ni uchache kupata mtu yataka kumfanyia wema mwenzake na sasa kibaya zaidi iwe ni jirani yako mlango wa pili tu saidia na kitu fulani ah mimi pia nina haja nacho kumbe ushamuona mwenzako ana haja nacho sasa ndio ajifanya wewe pia una haja nacho wala huna haja nacho atakung'ang'ania huyo siku ya kiyama mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala wala upungukiwi na chochote wewe kumsaidia na kumfanyia wema maadamu una ziada na uhitaji mpe msaidie jirani yako jirani una na haki وعن عبد الله بن المسابر قال سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يخبر ابن الزبير يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ليس المؤمن الذي يشبع وجاره جائع رواه البخاري في الأدب المفرد وسناده حسن كما قال الشيخ الألباني رحمه الله ابن عباس رضي الله عنهما amwambia أمم Abdullah ibn Zubair kuwa nimemsikia mtume sallallahu alaihi wasallam akisema laysa almu'minu na hapa haimaanishi kuwa ni kafiri la maana yake imani yake ina upungufu mkubwa sana alladhi yashba'u yeye washiba wajaruhu ja'i' na iwajua kuna masala kuwa hajui lakini wajua kuwa jirani yangu anandaa hajala lakini yeye washiba jirani yake amwacha na njaa wala hamjali yani lau kama watu watatabikisha hizi akhlaq na adabu za Uislamu leo tungeishi katika mshtama wa amani na raha sana raha sana kile mtu ajifikiria yeye hata huko kupeleka kwa jirani siku hizi chakula pia imekuwa ni dhiki wakati wa nyuma ilikuwa katika mwezi wa Ramadhani mtu ana haja ya kupika vitu vingi akipika vitu kitu kimoja viwili kisha yampelekea jirani yule yule amletee hiki pelekea jirani yule yule amletee hiki ukija ukiangalia ile maida taam ina kina ina chakula na kupika hapo nyumbani kimetoka kwa majirani yeye amepeleka na yakaletewa ama jirani amemletea leo ni kituko kumpelekea jirani yako chakula si ajabu ukimpelekea kwa vile yeye pia ana roho chafu akaona kama ambaye umemfanyia uchawi sababu yeye mwenyewe ana roho chafu yeye hatoi mm, mbona huyu annipa leo amfikiria nini ashantilia nini hapa ndani sikawa ntilia sumu kwa vile roho chafu watu wana nyoyo za korosho kama wanavyoziita ile korosho hivyo namna ile imekunjika hivi ni watu waishi katika hali kama hii mtu aweza kuwa aishi na jirani yake hamjui wala hataki kumjua aweza kusikia habari za kifo uliza nani huyo mwisho aje kugundua aibu ni mtu kumbe yuishi ubavuni mwake hamjui hajawahi kumwona paka elezewe sana oh kumbe alikuwa papa ah, Aisha basi mimi naishi pale eh, lakini simjui bwana ah jirani wengi katika watu leo waishi namna hiyo kwa sio sawa fala yajuzu liljar an yanama shab'an wa indahu fadlu zadin thumma yatruku jarahu yanamu ja'ian haifai kwa jirani alali akiwa yeye ameshiba na ana ziada ya chakula kisha muacha jirani yake alali na njaa wa huwa ya'lamu bihi yatadawwaru ju'an wala yubali bihi na yuwajua kuwa ana ndaa yuwapiga kelele kwa ndaa au mwana njaa pengine watoto wake walia kwa njaa lakini yeye hajali habari ana bali yule jirani pengine aje amgotee mlango mwanzo aanze kutia chakula mvunguni afiche kisha akiingia jirani jifanya pia ah, jamia ah, jamia kumbe shaban na ana ziada lakini ashafikiria hii kesho nitaipiga asubuhi nimpe huyu kazi gani aje jirani yake atoke hakuna kitu kwetu siku nyingine Allah musta'an قال والنفي هنا لكمال الإيمان الواجب فلا ينفى الإيمان إلا لترك واجب نهابا ككنوش إيمان نقوله كمليف وواجب وإيمان أن كان مسلم أو نعم هي كنوش إيمان سبقوك وشجام وانبارني واجب ففيه أن من المحرمات أن ينام المرء وعنده فضل زاد ويترك جاره يبيت جائعا hapa ni kuna dalili ya kuwa ni haramu ni haramu kwa mtu kulala akiwa yeye ameshiba na ana ziada ya chakula amemwacha jirani yake alala na njaa jirani yake alala na njaa أما إذا لم يكن عنده من الزاد إلا ما يكفيه ويشبعه ويشبع ولده فلا يلحقه إثم أما إكيوا ni kweli ana chakula lakini cha kumtosheleza yeye na watoto wake tu pale nyumbani ushibe wao kiishi si hapa alaumii kwa sababu ni yeye mwanzo ajiangalie nafsi yake ikiwa hakukubakia kitu basi masala mengine lakini ana ziada yuradhi kioze lakini asimpelekee mwenzake makosa ama kikishaoza ndio hiyo kitoa basi utaongezea ongezea ama kimbakia ankula ankula ankula alikuwa nia yake hakitoi kinza safari kimebakia kisha tio tio mchuzi na nini ah sikitaka hivi hivi usimpelekee yule jirani yule onyesha ndaa yule si sawa hivyo kumtizame tangu mwanzo jirani yako vizuri na mtume salamu alimusia badhar akipika supu ongeze maji kwa ajili ya nani ya jirani yake wataahad jiranak si mtu yasikia harufu tu jirani yako ah kia leo huko naye anaandaa na supu inavunukia ikiwa tukota jirani anketi wala harufu tu jirani huko wala harufu hali chochote wewe umekaa wapika supu hapo ongeza roiko tena yasema kwa nguvu ongezwa <laughs> wajua roiko nyama ya kirongo wayatia pale juu si nyama nyama ya kirongo sasa kuonjeka kama kuna nyama kumbe kuna lolote mi chemical sijui gani almuhimu jamaa hufanye wengine kusudi pika chapati za sijui samli safi nukia mtaa mzima lakini hata moja utoiona jirani yake apata harufu tu apata harufu na halali na ndaa kisha na yeye wajua na asimpe huyo ndiye anayepata dhambi وعن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول يا نساء المسلمات لا تحقرن جاره لجارتها ولو فرس نشاه متفق عليه يا نساء المسلمات enyi wanawake wa huwasiya mtume sallallahu alaihi wasallam kwa wanawake wa وكيسلام لا تحقرن جارة لجارتها أي لا تستقل شيئا مما تقدمه لجارتها من طعام أو هدية أو نحو ذلك أسيونا نكتاج جوجوتك لأنا جوكي تنغوليزا كجيرانياك يوني تشاكولا زوادي نمفن واكي حتى لو كان قليلا حتى يكون كتاجسا ولو فرس نشات ويسيرا فعليها ألا تحقره سيبرا وبلك وفرس نشات هو ظلفها كواتو زي كواتو mbuzi yani ingelikuwa kwa mfano mtu hana isipokuwa zile kwato za mbuzi ndio yuala ama pika supu yake mfano pia asidharau kumpelekea jirani yake na yule jirani anayeletewa zawadi na jirani yake asidharau ile zawadi mm, basi zawadi kitwa cha mbuzi ah kina nini kwani zawadi matumbo bwana sengeni pa mguu usidharau wechukua tu hakuona zawadi nyingine bwana niletee kitwa cha mbuzi bwana pokea kama wewe hutaki mpelekee mwingine lakini usidharau ile zawadi pengine labda ndio uwezo wake wewe unaona unitokito cha mbuzi yeye wala matumbo ama mikuletea wewe matumbo yeye wala miguu zile nini paya zile hatu wala lakini nyie mpaka mje muambiwe kuwa kwato za mbuzi ukizila basi ni dawa ya sukari hizo kwato zitabaki ufikiria hapo ndo tunaona ai supu hii nzuri sana hii mpaka alipoambiwa kwa wanasayansi wansema miguu ya kuku imejaa calcium huko nyuma huko ulikuwa ukimletea mtu miguu ya kuku atakuona vipi ah miguu ya kuku nani kula miguu ya kuku shamona mtu ana miguu ya kuku lakini leo wamegundua miguu ya kuku basi yabaki ya miguu ilikuwa ikitupwa sasa yauzwa nendeni mabucha makubwa makubwa mtaona muuzi wa miguu ya kuku yankuelekea hivi na makucha yake wanunua sasa siku hiyo akikuletea kwato ukijua kuwa dando utakubali ah wewe pokea usidharau usidharau ndio zawadi aliyokuwa nayo hana uwezo zaidi hivyo simdharau ndugu yako na wewe pia unayetoa usidharau ukasema ah basi hii pia nimpelekee peleka ay ولو كان أمرا يسيرا ليس له اعتبار عند كثير من الناس hata likiwa ni jambo dogo ambalo halizingatiwi kwa wengi katika watu usidharau wallahu musta'an hizi ni hadith na nyingi tulitangulia kuzitaja zinazofungamana na haki za jirani biidhnillah ta'ala Allah akitupa uhai na uzima katika kikao chingine tutazungumzia fasli ya nane kafaratul yatim kule kulea na kumfanyia wema yatima tutakuja kuzungumzia insha Allah taala نكتفي بهذا القدر والله تعالى أعلم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك وبارك الله فيك